Kao što ste čuli u najavi, cijenjena braću i poštovani sestre, mi se večeras družimo sa jednom izuzetno aktuelnom i veselom temom. Govorimo na temu Islamom do bračni sreći. Svakako, na početku je neophodno napomenuti da je ovo izuzetno široka tematika i ono što čujete treba da znate da je samo rezime onoga što su kazali islamski učenjaci u ovom, ovoj tematici. Vjerujte da sam imao dosta problema da odaberem ono što ću večeras kazati. Mnogo je korisnih stvari koje ćemo morati preskočiti zbog skućenosti s vremenom. Večerašnje predavanje, ako Bog da, podijelit ćemo u tri dijela, u prvom ćemo govoriti, nakon nekoliko navodnih napomena, o savjetima bračnim drugovima, kako muževima, tako i suprugama zajedno, neki savjeti na putu ka bračnoj sreći. Nakon toga ćemo spomenuti nekoliko savjeta posebno suprugama, a nakon toga nekoliko posebnih savjeta muževima. Prije nego počnemo konkretno spominjati te savjete, smatram da je neophodno da spominjemo nekoliko stvari koji će nam, ako Bog da, olakšati shvatanje ove tematike. Prva stvar, <clears throat> zaista je mnogo faktora koji su mene ponukali da govorim o ovoj tematici. Ako pogledate ili primjećujući u kontaktu sa ljudima na razno razne načine, uživo, putem interneta, telefonom, čovjek doznaje da postoje mnogi problemi u velikom broju porodica. I zato je i potrebno da se govori o ovoj tematici, jer glavni razlog problema u jednoj porodici jeste nedostatak harmonije. A harmonija nije ništa drugo do sreće. Zato kažemo da je veoma bitno govoriti o ovoj tematici. Također, <clears throat> od funkcionisanja jedne porodice, od harmonije i sreće u jednoj porodici, ovisi odgoj nadolazećih generacija. A treba li ikome od nas govoriti o bitnosti na nadolazećih generacija i o odgoju na nadolazećih generacija? Svakako je to jedan veoma bitan faktor i kada ne bi bilo drugog faktora, osim ovog faktora, bilo bi dovoljno da govorimo o ovoj tematici. Jer naša djeca, ako odrastaju u kući gdje vide kako se roditelji potpomažu, gdje se vole, u porodicu u kojoj postoji harmonija, sigurno očekivati dobre plodove iz te porodice. Dok suprotno tome, porodica u kojoj neprestano imaju svađe, neprestano, netrepeljivost, ne možete očekivati dobre plodove iz te porodice. Također, <clears throat> Druga napomena jeste, braću moja draga, svi vi znate da je traganje za sreću, hajde da kažemo sastavni dio svakog čovjeka, bez obzira da li bio musliman ili ne. Svi ljudi tragaju za sreću. Svi ljudi tragaju za sreću. A velik broj ljudi, kad kažemo ljudi, mislimo i na muškarci i na žene, velik broj ljudi traži sreću baš u braku. I šta se dešava, pogotovo u današnjem vremenu, vidimo da velik broj ljudi nije našao sreću u braku. Nešto brak nije put ka sreći. Brak baš jeste put ka sreći. Ali ljudi ne znaju da krenu pravim putem. Tako ćete vidjeti velik broj ljudi da su se razočarali u brak. Do te mjeri da nije rijetko da čuješ da kaže čovjek ili žena nikada više dok sam živ neću stupiti u bračne veze. Toliko su se ljudi razočarali. To nam je također jedan pokazatelj da je potrebno da govorimo o ovoj tematici. Također, treba da znamo da velik broj supružnika, bračnih drugova ima pogrešne vizije o putu ka bračnoj sreći. Pa ćete vidjeti da ljudi smatraju da se bračna sreća može postići tako da je muž sretan, a žena nesretna ili obrnuto. A ne može, braću moja draga i ciljne sestre, e, sreća je nešto što iziskuje dvije komponente. Muž i supruga. Moramo svi, i muževi i žene, biti spremni na kompromis. Moramo odabrati pravi put i moramo odustati od svojih nekih principa. U onom braku gdje muž ili žena nisu spremni da odustanu od nekog svog principa, tu nema sreće. I zato kažem, dobro čujte na početku ovog predavanja. Sreća iziskuje dvoje. I muža i ženu da imaju dobru volju i da žele kompromis. Ako nemaju dobru volju i ako ne žele kompromis, tu nema sreće. Nazovite vi to kako hoćete. Vidjet ćete kroz naše predavanje, neki to nazivaju papučarstvo, neki ovako, neki onako, ali onaj ko hoće sreću mora biti spreman da odustane od svojih nekih principa. Također, Islam, braću moja draga i sestre u svome savršenstvu, ovoj tematici prava bračnih drugova daje izuzetno veliko mjesto. Pogledajte Allahu poslanika alihi u veselam kada se obraća muškarcima. Kaže Allahu poslanik hajrukum, hajrukum li ehlikum. Najbolji među vama su ko? Oni sa najkraćim Jeste u paprikama. Najbolji među vama su oni koji su najbolji prema svojim porodicama. Ko su njegove Prema svojoj ženi. Zato ako hoćeš da ispitaš sebe jesi li najbolji, pitaj ženu kakav si. Tu su riječi Božije Poslanike, nemojte puniti u mene. Ja ništa ne vadim iz rukava. Hoće da vam kažem ko hadis prenosi. da imam firmizije je šeha za njega kaže da je ali isto tako, Allah se alihi salatu wasalam, kada se obraća ženama, kaže ona žena koja klanja pet vakat namaza, koja posti mjesec Ramazana, čuva svoju čednost i pokorna je mužu. Biće joj kazano, uđi u džennet na koja hoćeš vrata. Allahu akbar, kako je ženama lako zaraditi džennet. Samo četiri stvari. Da klanja, da posti, da bude čedna i da bude pokorna mužu. Ali ove stvari u uvodu spominjemo, znači, islam, tematici, prava bračnih drugova, daje veliko mjesto. Pogledajte šta kaže poslanik. Najbolji među vama su najbolji prema svojim porodicama. A pogledajte ženi, šta obećaje za pokornost mužu? Džennet. Također, predzadnji savjet, prije nego počnemo konkretno o savjetima, Mora da znate ovo što ćemo večeras čuti, nije ništa drugo do mrtvo slovo na papiru, ovom ovdje, ili mrtva riječ na mome jeziku. Vidim da veli broj vas toliko pažnje posvetio je i sreći da nije uspio donijeti defter da zapiše večerašnje savjete. Ili ste koji imam šafje pa pamtite sve što se kaže, ili pišete. Vidim ja da ima dvojica, trojica braće koji pišu, ali u prosjeku to ne prelazi 5%. Znači, braću moja draga, ali evo ja ću imati lijepo mišljenje o vama da ćete vi tu zapamtiti. Ovi naši savjeti traže praksu. Ako ne nađu oni mjesta u našoj praksi, ništa od naše sreće. S druge strane, mogu biti dokaz protiv nas na sudnjem danu. Čovjek se obisio što, kaže, bio nesretan. Pa dobro, a što nisi išao putem sreće, pa bio si u bkc na predavanju, što nisi prakticirao ono što si čuo. Znači, treba nam praksa. Teorija bez prakse ne znači ništa. I zadnja stvar, braću moja draga, vi ćete vidjeti nekada kroz naše druženje, za određeni savjet spomenut ćemo opći dokaz. Ali, ako Islam naređuje dobročinstvo ljudima međusobno, onda da supružnici budu dobročinitelji jedno prema drugom je mnogo preći. Zato kada citiram opći dokaz, ne mora svaki hadis da bude kaže ako žena uradi muž, ako muž uradi ženi. Ne. Dovoljno je da kaže Allah poslanik ko uradi tako i tako. Supružnici su najprioritetniji da se potpomažu na putu istine i da čine dobročinstvo jedni drugima. Počinjemo, bismilu. Prvi savjet, savjeti komi? I muževima i ženama. Dok nekada ćemo spomenuti određeni savjeti, ovi sada prvi devet ili deset savjeta, nekada se malo više odnosi na jednu skupinu. Ali generalno ovi svi savjeti su upućeni i muškarcima i ženama. Braću moja kada ne bi ništa naučili večeras, a nakon toga i prakticirali smo ovog prvog savjeta, vjerujte da bili svi sretni. Vjerujte. Bračni drugovi ako žele sreću, moraju da se ponašaju tako da svom bračnom drugu žele ono što želi sebi. Evo ovo zapamtite i put ka sreći otvoren. Ako želiš sreću u braku, nemoj činiti svome supružniku ono što ti ne voliš. I činimo ono što ti voliš da tebi drugi čini. Zar nije rekao Allah poslanik alaihi salatu wasalam, kao što je zabilježio imam Buharija muslim, Niko od vas neće vjerovati dok ne bude ljudima, braći muslimanima, voli ono što voli sebi. Allahu akbar. Ako nam Islam kaže, nećeš vjerovati, ako braći muslimanima ne voliš ono što voliš sebi, pa deset puta je prioritetnije da voliš to i svojoj supruzi i ona da voli tebi ono što voli i sebi. Kaže Allah koja Adijskoj izbilježima muslim, ona ko želi da bude uveden u džennet, a odaljen od džehennema, neka se ponaša prema ljudima onako kako želi da se ljudi ponašaju prema njemu. Zato cijena braća. O ovom samo pravilu i ovom savjetu mogli bi govoriti dugo. Ali evo nekoliko primjera. Primjera radi, brat, ako voliš da ti tvoja supruga pepa, da te mazi, da te pazi, pa trebaš i ti maziti i paziti svoju suprugu. Ako voliš da ona bude černa, da čuva poštenje, da te ne iznevjeri, pa i ti čuvaj nju, budi i ti čedan, budi i ti pošten. Ili, ako želiš da ona poštuje tvoje roditelje, pa poštuje i ti njene roditelje. Ako ti ne voliš da se ona svadi sa tvojom majkom, pa nemoj se niti svaditi sa njenom majkom. Ako ti ne voliš da ona mrzi tvoju majku, pa nemoj niti mrziti njenu majku. Ako ti, sestro, ne voliš da će ovo galami na tebe, a nemoj niti da će ovo galami. Ne voli ni on siroma, pogotovo on je muško. On ne voli da se na njega galami. A govorit ćemo o tom i poslije. Također, ako ti, brate, voliš, ako ti je žena šep, da ti žena progleda kroz prste kad nešto pokriješiš, Progledaj ti njoj. Kad ona pogriješi. Znači, ono što voliš sebi, voli i njoj. I Allah mi tu je put sreći. Ako ti voliš da tvoja supruga vidi i cijeni i poštuje ono što si ti uradio, pa i ona je nešto uradila. Poštuj i ti njen trud. I vidjet ćeš onda kako bračna Sefinina i lađa putuje u pravom pravcu. Također, drugi savjet. Međusobno zahvaljivanje obostrana zahvalnost u strani supružnika. Braćo moja draga, vi znate ova naša vjera općenito poziva na zahvalnost. Bez obzira ko da ti učini dobro djelo, treba da mu budeš zahvalan. A naročito onome ko ti čini dobročinstvo u kontinuitetu, a to je slučaj sa supružnicima. Zamisli, imaš čovjeka i svake godine kaže da ću ti stotinu maraka. Da li postoji sjelo da bi ti dozvolio sebi da ne spomeniš tog čovjeka po Jednom godišnji mi daje sto maraka. Pa to nema nigdje. A zar muž supruzi ne dadne tokom godine hiljede maraka? Zar joj ne uradi mnogo usluga? A iz druge strane, zar supruga mužu stotinu puta ne opere veš? Zar mu hiljenu puta ne, spremi, ne spremi hranu? Pa zar nisu oni najprioritetniji da budu zahvalni jedni drugome? Nemoj da se lupa uprsa neko da je dobar mujki, a nema ovo svojstvo pri sebi. Kaže Allah poslanika, ko nije zahvalan ljudima, nije zahvalan i Allahu. To uzmi pravilo. Nisi zahvalan svojoj supruzi ili supruga nije zahvalna mužu. Nije zahvalan ni Allah. To što se ti lupaš uprsama, to obisi mač kore. Mi imamo smjernice uz Allahovu poslanika koji ne govori i po hiru svome. Ako nisi zahvalan ljudima na njihovom dobročinstvu, nisi zahvalan ni Allahu te barake o Ovo se pogotovo, ovaj savjet, iako smo rekli da se odnosi i na muškarci i na žene. I muškarci trebaju da zahvaljuju ženama na mnogo toga. Ali, vi znate da je svojstveno ženama da boravi kod kuće, a da muškarci privređuju. I zbog toga je Islam na visok stepen uzdigao zahvalnost prema mužu. Iako rekli smo to ne isključuje da muž bude zahvalan supruzi. Kaže Allah poslanik alaihi salatu wasalam u hadisu Buhari je muslim Vidio sam vatru. Allahu Kaže Bošnju, a ko je se od toga vratio? Vratio je se Muhammed alihi Eto ko je se vratio. Ali to što ti ne čitaš, to je tvoj problem. Kaže Muhammed alihi vidio sam vatru. I vidio sam da je najviše stanovnika u vatri žene. Kažu ashabi Allahu poslaniće, zbog čega? Je li one ne vjeruju, jer nešto negiraju, jer negiraju postojanje Allaha. Kaže, ne, one negiraju dobročinstvo koje joj muž uradi. Kada bi jednom od njih radio čitav život dobro i samo jednom ne uradiš, kaže, nisi nikad. To su riječi Allahovog poslanika. Muž ima veliko pravo kada je u pitanju zahvalnost. Zato kažemo i braći i sestrama. Ako tvoj bračni drug vidi kod tebe to svojstvo, znaj da si ga time zarobio. Ako muž zahvaljuje supruzi, Allah te nagradio što si nam danas lijepu hranu napravila. Allah te nagradio što je fina kuća čista. Znaj da si je time zarobio da ti sutra spremi deset puta bolje. I da ti deset puta bolje počisti. Ali ako budeš non stop bulju u to i nikad to ne vidiš, i njoj će jednog dana dosaditi. Tako isto žena, kada joj muž donese, da mu kaže Allah te nagradio, zaista si se potrudio, mašala, vi ćeš ga sutra, čovječe, slomi se, leti, samo da mu žena rekli šukren, Allah te nagradio. Znači time na taj način si zarobio svoga brašnog druga u smislu, zadužio si ga da nastavi sa kontinuiranim zavaljivanjem. Također, Zaboravio sam kazati na početku, velik broj ovih savjeta, vidjet ćete Allaha mi da su tu stvari, 99% svake te stvari svako od nas može prakticirati. Znači nisu tu neke tamo fizičke ili matematičke formule, to treba izračunati put do sreće. Sve to jednostavno, sve to lako. Je li teško da voliš drugima ono što voliš sebi? Nije teško teoretski, je praktično sada Allah je li teško da budeš zahvalan? Nije. Je li teško po trećem savjetu da supružnici međusobno razmenjuju poklone? Poklon inače u svakodnevnom životu plijeni ljudska srca. Zamisli evo danas da tebi neko dođe bilo šta da ti donese. Onu marku, od, onu čokoladu od pola marki Ti osjećaš kroz taj poklon da ti vrijediš kod te osobe. I to jeste cilj poklona. Nije cilj poklona i nemoj čekati da kupiš nekom poklon da taj poklon bude vrijedan. Cilj poklona jeste da pokažeš osobi da nisi zaboravio na njega. Zamisli čovjek dođe iz Mekke da sađa i donese tebi miris. To je nešto veliko za tebi. Ti taj isti miris možeš kupiti pred džamijom. Ali nije to, nije to pitanje vrijednosti tog mirisa. Pitanje da taj čovjek na hađu nije zaboravio na tebe. E tako isto muž i supruga. Da muž donese kada se vraća kući danas ženi samo jednu žvaku koja je deset fenina. On će pridobiti njeno srce, vjerujte. A isto tako i supruga da da, daruje nešto mužu, bez obzira šta. To pokazuje da ona njega voli. I da cijeni njegov trud, da ga poštuju. Zato kaže Allah poslanik, u tehabu, međusobno razminjujte poklone da biste se zavoljali. Ovo se odnosi na muslimane općenito, a kako onda da se ne odnosi na bračne supružnike. Četvrti savjet, supružnici ako žele i bračnu sreću, trebaju da budu spremni da priznaju svoju grešku i da ne smatraju da su oni uvijek u pravu. Ovo se malo više na koga odnosi? Na ovaj gore dio društva, na muškarce. Znači čovjek, braćo moja draga, treba da zna da naša vjera nas podstiče na pravdu maksimalno. Bez obzira kada se družiš i kada imaš saradnju sa nevjernicima, ti trebaš biti pravedan. Kaže uzvišenje Allah te baraka Ta'ada وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَعَانُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى Nemoj to što nekog mrzite, da bude razlog da budete nepravedni. Budite pravedni, to je bliže bogobojaznosti. Muslimani mrze nevjernike, ali to nije razlog da budu nepravedni prema nevjerniku. Idem ja ukrast od nevjernika. On je nevjernik. To je nepravda, to je zulum. Ne može tako. Ne može, braću moja draga, tako. Zato kažemo, supružnici, ako hoće da postignu sreću u životu, moraju da budu spremni da priznaju krivicu. Šta je problem? Problem je kod muževa. Šta god da se desi u kući, ženo ti si kriva. Šta god da se desi, žena je automatski kriva. Iako, ako je žena šef u kući, onda šta god da se desi, ti si čelo kriv. On je ni kriv ni dužan, ali kriv. Znači, u pogledu ovog pitanja, čovjek prvo mora da bude spreman pogledati istinu u oči, pod jedan. Pod dva, treba da bude spreman direktno ili indirektno da traži halala. I treća stvar, da se ne vraća na taj problem više. Zamisli imaš bračnog druga i on, on je spreman da pogleda istinu u oči, on je spreman da traži halala, ali nije spreman da to ostavi. Danas pogriješi, kaže, i stvarno jesam ja pogriješio. I završena stvar, halali. Sutra opet isto, preko sutra, ne. Bračni drugovi se trebaju truditi maksimalno da greške ne ponavljaju. Da priznaju grešku, da pogledaju istini u oči i nakon toga da se trudi da se tu više ne ponavlja. I znajte, braćo moja draga, pogotovo se ovo odnosi na muškarci. Ako tvoja supruga vidi da si ti spreman onog momenta kada pogriješiš, kazati ja sam pogriješio, i da se potrudiš da se to više ne dešava, znaj da će ona, da će ona imati uzor u tebi. Sutra kada ona pogriješi, ona će kazati kad je on, muškarac, mogao priznat, mogao se potruditi, zašto ja ne Znači, tvoja supruga će imati uzor u tebi, a to će sve neminovno, neminovno voditi jačanju bratske, ove, bračne veze. Pijeti savjet, bračni supružnici na putu ka sreći moraju biti spremni da prihvate određene nedostatke kod bračnog druga. Moraju. Vi znate da čovjek kada se druži sa određenom osobom duži vremena spozna njegove nedostatke. Evo sad ja ovdje, sad možda neki od vas o meni imaju tako fino mišljenje. Zašto? Zato što me ne znaju. Gledaju u mene, ja ovdje citiram ajte, hadise, gore, dole, smijem se, izvodim. Ali upitaj moju Harumu, pa što kakav sam ja. Kad ti ona donese račun konaj, kad kupuješ cijelu mjesečnu opremu tamo, pa kad ti u supermarketu račun izbaci pa se on umota, umota, umota, čovječe, će dug metar. E tako. Zato što me ne znate. Ali onaj ko me zna, zna moje aferine. E tako bračni drugovi kroz život upoznaju aferine svog bračnog druga. Ali to ne znači da zbog aferima bračnog druga treba prekrižiti i ksirati. Jer budi objektivan i realan pa ćeš vidjeti da taj tvoj, tvoj bračni drug ima možda 95% dobrih osobina i 5% loših. Pa je li razumno da čovjek zbog 5% loših osobina nekoga odbaci? Nije razumno. A šta se nama dešava? I kod sestara i kod muževa čovjek napravi samo jedan kiks. Završeno. Sestra napravi samo jedan kiks. Ma kaže, neću da je moje oči više vidi. Pa dobro, jesi li zaboravio sve ono dobro pri njoj? Ako želiš da vidiš dobro pri njoj, napiši, uzmi sebi defter i napiši. Kod nje valja tu, tu, tu, tu, tu. Pa napišeš s druge strane, pa s pa četiri. Šta je ne Pa eto, ovo, ovo i ovo, tri stvari samo. I ti zbog te tri stvari želiš da pustiš ženu. Kad dovedeš onu drugu, kod nje je 15 negativni samo je pozitivni. Aha, ali sad je, aj sad nju razvodi, reče ljudi, vidi ovoga mijenja žene ko, ko, kao boj konje. Ne može, sad moraš je trpiti, a vivi. Aha, kuci sad, a ona sirotica ti peglala, čistila, a ti se u neki tamo kao Znači, izvagaj situaciju. Budi realan. Meni dolazi jedan brat sa sestrom, imaju problema, kažu mi da se s tobom konsultujemo, rekao ja nisam za konsultovanje, pogrešna adresa. Kažu, mi smatramo da ti si za toga. Rekao Bujnu. Rekao, ajde prvo ćemo dati ljepšem spolu onaj pravda priča. Šta je, rekao sestro, problem kod tvog muža? Kaže, problem je, ja čitam knjige o ashabima, o tabinima, tamo vamo, kad ja napravim komparaciju uz mog muža i ovih knjiga, kaže, njega niđe nema tu. Rekao, sestro, pogrešno, ti čitaš knjige. Tako je to. Jesi li ti našla da je to knjiga biografija jednog ashaba ili tu ima stotinu ashaba? Pa kaže stotinu. Pa ni Ebu Bekr nije imao to sve osobine, ni Omer, ali spomeniti primjer Ebu Bekra, pa Omera, pa ali u segmentu datum. A ti bi svog čovu da bude sve, ko svi asabi odjetnog, Pa ne može, neko prolupala si sto posto. E, znači, braću moja draga, mora da znamo da svako ima nedostataka. I ne možemo tražiti od bračnog duga da bude savršen. Mir bi od supruge da bude savršena. A ona sa ferima koliko hoćeš. Ne može. Čovjek mora da bude realan. Svi mi imamo svoje aferme. S druge strane, ako već bude pisao ono što sam ja već govorio, šta voli kod žene i šta ne voli, neki daj mu taj spisak. Da ona zna šta on voli kod nje kako bi forsirala ta svojstva, a da zna šta ne voli kako bi to ostavila. Ali isto tako, koji ti kaže žena, evo ti, ja sam jutros nešto napisao. Ali sutra dan žena kaže, ja sam napisala, onda nas je voliki tom spisa papira. Znači čovjek treba također ženi reći napiši, a o tome ćemo poslije govoriti da supružnici trebaju jedni i kazati šta voli i šta ne voli. Kako bi radili ono što treba, a ostavili ono što ne treba. Također, šesti savjet, supružnici trebaju da se natječu u poštovanju rodbine bračnog druga. Nisam rekao volje jer čovjek nekada nekoga ne može voljeti, ali ga možeš poštovati. Zato supružnici treba da se natječu u poštovanju roditelja svoga bračnog druga. Da se natječu. Da pa čovjek poštuje svoga punca i svoju punicu, a da žena supruga poštuje svoga svekra i svoju svekru. Mi živimo u nekom vremenu, po nekom nepisanom pravilu, najveći neprijatelj mužu je ko? Punica i punac. Smo mi išli jednom na pa se vraćamo, pa sad ljudi poželili kući. Pa sad kako će onda kažu, onaj kako se zove, ono mi pozaču da požuri. Kaže požuri, zamisli ko da voziš punicu nazad. Veli, nek ona se tamo istrese ko krumpiri. A onaj pojenta je da jednostavno ljudi krenu u brašnje vode, najveći neprijatelj ti je punica. A i ženi je najveći neprijatelj njena svekrva. A to je neispravno. Ne kažemo moraš voljet, ali ako ništa, poštuj. Natječite se u poštovanju. Dođe čovjek i kaže moraš volit moju mamu više nek svoj će voliti tvoj mamu više od svoj Može je bolan poštovati. Ali njenom krvlju, njenim venama teče krv njene majke. I ti svaki dan na sabahu joj opsuješ njene roditelje i onda nakon dana kažeš pazi moju mamu. Nema toga, abi. Pazi ti moju mamu, pa ću ja paziti tvoju mamu. Jedan za jedan. To nema nikakve filozofije. Hoćeš da pazim ja tvoje, Pazi ti moje, ne mora to pisat, da ti ona, ona ti ne smije reći, zato što ti možda jači. Ali to tako ti ona kaže svojim ponašanjem. Ono. Ako ti budeš pazio moje, pazit ću ja tvoje. I ako ti paziš moje, onda ćemo se voljeti. Jer ti dok njih paziš, to ukazuje da voliš mene. Ako njih ne paziš, a oni su meni najpreći na dunjavu bolan. Onaj ko njih ne voli, ja mogu glumiti da ja njega volim, ali meni teško pada, to je pitanje dana kada će to puknuti. I zato kažem, ljudi koji hoće brašnu sreću, mora da se natječu u dobročinstvu prema roditeljima brašnog druga. Da ne govorimo o drugim koristima koji proizilazi iz svega toga. Zamislite ako čovjek poštuje roditelje svoje supruge. Čitava njena rodbina će njega zavoljeti. Na taj način će sebi otvoriti vrata kod tih ljudi da sutra ako vidi kod njih kakvu devijaciju, neki, neki haram, neki propust da im ukaži. Ali ti njihovo čeljade svaki dan lomiš, tučeš, progoniš, dovodiš, odvodiš i sutra dođeš, haram vam je tu. Maraz, guli, volam te naše oči ne vidi. Ti nisi dostojan da nam baziš. Isto tako i žena. Ako pazi muževe roditelje, Sva njegova rodbina će je voliti zbog toga. Naša mlada je najbolja mlada. Kako se ona pazi, kako ona pazi svoga svekra. I onda svi imaju lijepo mišljenje i ona gdje god dođe, otvaraju im se vrata. A nama, muslimanima, je to bitan cilj u životu da ti se otvori vrata gdje god dođeš da te ljudi private i da private i ono od tebe što govoriš. Također, sedmi savjet Nemoj da se iznenadite kad ja sad reklim da mi neko deset savjeta. Vidjet ćemo jeste li zapamtili. Sedmi savjet na putu ka vražnoj sveći jeste kultura međusobne komunikacije, naročito kada je u pitanju dozivanje. Svi mi, jel tako, volimo da nas drugi ljudi poštuju tako što se prema nama lijepo odnosi, da nas persiraju, Danas po našem prijezimenu zovu. Gospodine. Kao ti gospodin, bolan. Čiz mi ostavio gore neđe iza tramvajske stancije i onda obuku onaj kak se zove cipele, da ljudi ne znaju da si sa sela i ti sad gospodin. Ali gotovo je tebi rekao gospodine, ti cvateš, ploviš. E, svi mi to volimo. Zašto onda to ne prakticiramo sa onima koji su nam najbliži i najpreći? Sa našim suprugama Zašto muževi svoje supruge ne zovu najljepšim imenom, a zašto supruge ne dozivaju svoje muževe najljepšim imenom? Šta se dešava? Kaže žena, kada smo se uzeli, moj čovo, kaže, počeo da me zove, kaže, život, imena, životinja, i mali, sitni, ptičice, maso, golučiću, zečiću. A kaže, kako je vrijeme prolazilo, kaže, tako su te životinje rasle pa postade ona, da ne govorim ja ta imena, ali ono kaže muž, i ona je meni tepala, pa sam ja bio mačur, pa sam bio ovo, pa sam bio vrapčić, Pa dođe ja i do slona, i do konja, i do visoki, teški životinje. Znači, gdje je problem? Nema ljubavi tu. Kako kaže jedan čovjek priča, jedan šeš, slušao sam, Mohamed Hasan, gledali ste vi njegove oni video isječke, Kaže čovjek, prolazi pored čovjeka i nek ovaj u džami, ovaj neće. Kaže on, on baš na ja ima, magarac, hajde da klanjaš. Kaže šej, pa sam ja prišao i kaže, pa kako kaže, magarac, me nije obaveza da klanja, kako ga pozivaš? Tako i ako je tvoj muž slon, kako ćeš voliti slona i kako ćeš živjeti sa njim? I ako je tvoja supruga neka tamo domaća životinja, kako ćeš je voljeti? I kako ćeš očekivati da te ona voli? Nema, Habibi, čekaj samo dan, ona možda trpi zbog djece ili ovako ili onako ili dok te samo do penziju dobiješ pa onda da ti stavi više gotrova u čašu i da te se putariši. Znači, nema tu ljubavi. A pogledajte Allahu poslanika, alihi salatu wasalam. Problem je u nama, ja sam tu rekao hiljadu puta i ponovit ću hiljadu puta, zato što mi smatramo da je islam dizanje ruku na mazu, micanje prstom, stavljanje nikaba, zavraćanje nogavica i to je sav islam. Islam je Allaha mi i to, ali mnogo, mnogo širi. I islam je da svoju ženu zoveš lijepim imenom i da joj tepaš. Kaže Allah u poslaniku vjerodosnom hadisu, kada je zao Aishu, zao je ja Aiš, Aishice mala, Aisha. ma tepanj, a time ženi Fatima, falate. te. Kaže u drugom rivajetu od vjerodostojan hadis, o crvenkasto bijela, zove lijepim imenima, dozivaj na najljepši način. Nevjerni dolazi Ebu Walid i kaže Allahom poslaniku, kaže, došao sam da tražimo kompromis. Ako si to u što pozivaš činio zbog žena, da ćemo ti najljepšu ženu u Meki. Ako radiš zbog novca, da ćemo ti novca da budeš najbogatiji u Meki. Ako to radiš zbog ugleda, nikakvu odluku neki nećemo donijeti bez tebe, najugledniji si. Ali zadnji, ako si bolestan, ićemo ćemo te liječiti. Zamisli da tebi neko danas kaže, to što ti klanjaš, ako si bolestan, radite te odvedemo bal doktoru, da ti koga drugi proći. Ma šta sam bolestan? Ali kaže Allah poslanik, evo kad je jebel valid, jesi završio je To je najbolji način kako Arapi oslovljavaju nekoga kunimo. Nije znao njegovo ime, ali doziva, kaže, jesi završio jednu veliku? Kaže, jesam, ide, e, sad ću ga, saslušaj da ja tebi sad nešto kažem. Znači, pogledajte kulture ponašanja prema nevjerniku koji ti kaže bukvalno, pa ti si lučar, to što činiš, ajde te vodim u psihijatru. Ali, sačekaj, sad ću ja tebi pokazati to što ja pozivam. Ako se Allah oposlani tako odnosio prema nevjernicima, za muslimani međusobno ne trebaju muž i supruga da se lijepo dozivaju lijepim imenima, tepajući lijepim nadimcima, trebaju svakako. Također, osmi savjet, supružnici međusobno trebaju u datom momentu kada to situacija iziskuje da pohvali svoga supružnika. Ja znam da muževi cvatu kada čuje da je tamo Hanuma njegova, on je mu rekla, moj muž je dobar, pazi nas, čestite, donosi nam, nema bolje od njega. A isto tako znam da i sestre voli kada muž u društvu kaže, ja sam zadovoljan sa Hanumom, moja Hanuma mene sluša, pred njenim roditeljima, pred svojim roditeljima. Makar ona imala neke aferima, ako je pohvališ, to će biti razlog da ona pokuša ostaviti one negativnosti. Ali ako ti, kad oni dođu pa ti kažeš, e vrate, jesam se za, jeste mi podvalili šta mi se Nema ona, bibi gotovo. Ništo tako i žene kad dođe i njegova rodbina kaže ona njima da sam znala, nogu bi slomila, ne bi vaše sve Mora kaže da ste mi kod nekog vođe zapisao, kaže ja ne znam, nisam bila pri kad sam došla. Znači, čovjek treba da koristi taj metod u granicama, da povali bračnog druga za ono što postoji pri njemu i da ostavi kritikovanje javno. Niko javno kritikovanje ne voli. Pogledajte knjige islamskih učenjaka pa ćete vidjeti kako treba da se savjetujemo. I to se odnosi i na našu suprugu. Ne treba suprugu savjetovati pred njenom majkom i pred njenim ocem već znači, je savjetuj kada ste sami. Tako isto brata muslimana ne treba savjetovati ovdje, jer treba da mu bude iman ured do neba pa da mu to sada primati kada ga osramotiš pred ljudima. Ali kada mu nasamo kažeš, onda će mu shvatiti da ti zaista njemu želiš dobro, a ne da ga obrukaš. Zato su govorili u prvim generacijama, onaj ko te savjetuje javno taj te osramoći, on te bruka. A onaj ko ti daje savjet kada si sam, taj te savjetuje. I ove smjernice se odnose podjednako i na suprugu i na ostale ljude. Također, ovo je veoma bitna stvar. Ja znam iz nekog više iskustva. Supružnici treba da tragaju za osobinama koje voli njegov bračni drug kako bi ih činili i traga za onima koje ne voli kako bi ih ostavljali. Znači čovjek treba da pita. Jer to Allah mi može ostaviti mnogo negativnosti na brašni drugove. Čak šta više, ne treba brašni drugovi da se stide da kažu. Čovjek dođe svaki dan s posla, ide jadni cijeli dan, noso beton na leđima i dođe kući, a žena svezala kikice. Ista ona u Bukvaru što pjeva ja se srdim i srdim i stanem kraj vrata, pa se srdim i srdim koga po tri sada. I on nju kad god vidi, odmah mu bukvar prvog razreda napadne. A neće da je kaže, nemoj čeri veze tako ko si to nekako drugi repić sveži, nikako mi to ne paše. I danas je trpi tako sutra i on ne, osjeća da više zamrzio svoju ženu zbog toga. Ili žena, čovjek se dojao neke rolke, pa uvijek roci, a ona ga ne voli u tome nikako a on se doju samo ženo daje ruku. Samo što je skinie sa štrika daj ženu ponovno. A ona kad ga vidi u njoj, Znači i treba kaže, dragi čovjek, ne daj to nekom sadake, bola nećeš imat nagradu za sadaku, a imaš nagradu, ja ću te volitiš. Znači, postićem ti na sadaku, dadni tu iznosost, kupit kupćemo ti novu, ili ne kupi ona novu, Znači treba, ne treba da se stide, da ukažu na ono što voli i što ne voli. Ne nema tu u šerijetu. Ne može žena reći mužu, ej, dosta je drine, gdje se priči na ronhil. Ne može ni drina ni ronhil, to nema oko toga više nikakve priče. Ono što je vjera precizirala, tu nema kompromisa, ali govorimo u stvarima koji su osnovni mubaka. Čovjek svaki dan dođe, žena, šta si pravila? Jaj. Jedan dan na oko, drugi put čimburi i tako. Pa da, ženo, nešto ne volim jaja od malena. Čovo jaja sam. Znači, ako čovjek ne voli u želju, brate, mu krompira i završena stvar. Ali čovjek treba da kaže, ženo, ne volim ja i nemoj Boga ti više, počet ću sanjat kokoša. Pa Znači, reci ono što ne voliš. Nemoj se stiti, Ako budeš trpio, zamrzit će ženu zbog jajeta. Vi to svi znate da je tako. Koliko se puta nam desilo da smo osobu zbog jednog gesta zamrzili? Ili zbog jednog gesta zavolili? Znači, može ti se desiti da ti pukne brak zbog jedne takve stvari. Zato ja tome dajem akcent. Znači, ako ti sutra kaže, nemoj, molim te da me zoveš tako. Čovjek ima Ibrahim i svi ga zovu Ibrica, a on to ne može nikome reći da ne voli tako i žena. Ibrica ponesi, ma nemoj me Ibrica, ne me zovni Ibrahim. Znači, lako se te stvari definišu, to ne volim, nemoj mi to čini, to volim, to čini. Ne bi, ona, prošli put kad smo pričali o džemnetu, braća su me kritikovali sam neke stvari spominjao koje nisam trebao spominjati, ali čak evo, ajde spomenut ćemo onako indirektno stvari koje se vezuju i za intimu. Čovjek treba da kaže ženi šta voli. A i žena da kaže mužu šta voli. Vjerovatno ste shvatili šta sam ti ovdje kažem. Ljubav nije vječna. Ljubav nije vječna. Možeš voliti osobu pa ću raditi gest pa ćeš ga zamrziti. Isto tako nekoga mrziš pa ću raditi gest pa ćeš ga zavoljeti. Zato nemoj misliti. Ako sekundarno voliš svoga muža i on voli tebe, da će to ostati tako uvijek. Moraš paziti. Kaže a Abbas, kao što volim da mi se moja supruga sredi, ja se njoj sredim. Ti od te godine ženo, kamo usko, kamo kratko, kamo slatko, ti uvijek bolan ko čvorić smrdiš. A gdje se namiriš, gdje se počešlja, gdje se okupaj, pa i ona voli da se ti njoj središ. A jeste, Znači, možete žena zbog toga zamrziti. Jedeš luk uvijek, čuje se ispred tebe tri koraka. Pa ni te može poljubiti, može s tom popit kafe ni ništa. Najdraže je kad nisi kod kući. Kako te ta žena koja vodi kad nisi kod kući? Čitao je kuća smrdi od bijelog luka. ne Znači, treba paziti veoma bitna stvar da čovjek kaže supruzi Nemoj da ja moram primijeti šta ti ne voliš. Slobodno mi kaži na mome ponašanju, šta ne voliš? Da ja to popravim. Ali smo rekli na početku, treba nam volja sa dvije strane. I da muž je spreman ostaviti svoje neke principe. On voli onu rolku, to, on je, ali neka vam pusti rolku, bit će rolki, gdje da te žena voli. Znači moraš biti spreman ostaviti nešto. Moraš, ako ne budeš spreman, nema onda Allah ne zna baš sreći. Također, zadnji savjet upućen muževima i suprugama zajedno, čuvanje bračnih tajni. To je jedan također način da se bračna sreća postigne u braku. Nažalost, mi živimo u vremenu kada su se ljudi toliko izopačili da Allah sačuva, da su u datom momentu se spustili na nivo koji niži od nivoa hajvana. Ali evo, nekada se dešava i ljudima koji prakticiraju vjeru da u nekim stvarima zakažu. Primjera radi, normalna je stvar da ljudi pričaju o nekim stvarima koji ne bi trebali da pričaju. I to ruši bračnu zajednicu. Da ti drugim ljudima pričaš šta si radio sa svojom ženom, a tvoja žena priča šta si ti radio sa njom. Allahu poslanik alihi salatu wasalam kaže od ispjeg izbiližima muslim najgora menzila i najgora deređa na sudnjem danu je muškarac koji spol momči sa ženom i nakon toga ode i te tajne kazuje drugima. Kaže u drugom hadisu Allahu poslanik alihi salatu wasalam jedne prilike kada su sjedili kod njega muškarci i žene. Pa kaže Allahu poslanik hadis prenosi ashabika koja se zove Esma, čerka jezidova. Kaže, pa sam ja bila tu, kaže Allah poslanik, možda se desi da muškarci pričaju ono što radi sa ženama i žene da pričaju ono što radi s muškarcima. Kaže, Esma pa su, kaže, svi oborili glave, svi šute. A kaže, ja sam ustao. Kaže, Allah poslanik radi, baš tako, pričaju. Kaže Allah, kaže Allah poslanik, nemojte to činiti. Primjer toga koji priča šta radi sa svojom suprugom je primjer šetana koji naiđe putom, sretnije svoju šetanicu, spol noći sa njom na putu, a svi gledaju u njih. Kakvo poštovanje? Gdje je ljubav prema supruzi da se ti došao na takav nivo da ti drugim ljudima pričaš šta ti radiš sa svojom ženom? I druga žena priča o svome čovjeku. Sutra njena kona kako god ugleda njenog čovjeka, šta, je, šta ona ima na umi? A znamo šta ima na umi, ne treba to crtati. Također, kada govorimo ovdje o čuvanju tajni i o čuvanju tajni problema, dok se desi problem prva kada vas brate, sinoć smo se zavadili za vratove, gore, dole, tamo, vamo. Ne. Svaki problem koji iziđe iz kuće, njega je poslije teško rješavati. Probleme treba rješavati u kući. I ne treba da izlazi iz kući. Nažalost, rijetkost je velika rijetkost da nađete čovjeka i ženu da u tom pitanju nisu, hajde da kažemo, zakazali. Brat dođe, prvo dok dođe u selo, a ona moja ovakva, vaka, vaka ovaka. Žena dok dođe u selo, onaj moj, kakav je tvoj, je ovako, onako. Probleme treba ostavljati u krugu kući i sigurno vam garantujem da će se mnogo lakše riješiti kada ne znaju ljudi za njih. To su bili neki savjeti koji se odnose i na muškarce i na žene zajedno. U nastavku ćemo spomenuti kratko ali slatko, neke savjete sestrama kako da one pridobiju ljubav svoga muža, kako da postignu bračnu sreću. Prva stvar, žena treba da pazi na sebe i svoje stanje onog momenta kada muž dolazi kući. Jer u većini slučajeva muževi radi izvan kuće, a žene su kod kuće. Žena treba da pazi možda svjesno ili nesvjesno, može da uzrokuje baš taj doček da i njih muž zavoli suprotno tome da je počne mrziti. Velika je razlika kada dolazi čovjek kući i primijeti da se njegova žena pripremila za njegov dolazak. I odjećom, i češljanjem, i mirisom, i kuća je u redu, i djeca su u redu, i hrana je spremna. A razlika je kada on dođe jednih sinoma s posla, djeca dževa me mama, Otišla je kod koni na kafu. Znači ona u osnovi ne zna da on dolazi. Kuća nikakva, djeca nikakva, žena čupava nikakva. I šta hoćeš? Kad te čovjek voli, pa zar, znači da ti nije bilo dovoljno vodanja dok je on na poslu, pokaži tom čovjeku da on vrijedi kod tebe. Obraduj ga, otvori mu vrata, nasmiješi se. Znači, to je veoma bitna stvar. Zato kažem, nekada žene svjesno ili nesvjesno čini da svoje, od svojih ljudi, da on jadnih siroma ide kući, ali ko da ide u džehennem? Kuću, šta će u četiri zida? Zato on svrati, pogotovo oni ljudi koji se Boga ne boje, svrati u neku lokalnu birtiju, daj mi jednu kaficu, ona sa njim sjedne konobarica, on sa njim sjedni krasprića, iskukaju se, plati u kaficu, ode kući. Kad nema kod svoje kuće s kime sjesti. Znači njemu treba neko ko će ga dočekati, ko će mu izraziti dobrodošlicu. I zato kažemo, na taj način žena može pridobiti njegovu ljubav. Može, da kažemo opet, da ga zarobi, da nastavi. Jer on, ako ga lijepo dočekamo, on ide kući bolan, ali on kao u onom crtanom filmu, on skakuće kod čukica, ide kući, haga, čeka ga Hanuma, zna da je kafa tu, zna da je ručak tu, djeca su uredno počešljena, žena našminkana, sređena, naštikana, sve. Normalno on žudi za tom svojom kućom, idem kući da se odmorim, idem kući negdje da, znači, nađem taj svoj unutarnji mir. Druga stvar, vedrina lica nasmijanost lica. Molim za pažnju. Ako neko hoće da priča, ne dođe ovdje. Danas sam bio u bolnici. I ljudi znaju za te stvari, ali eto, nažalost, mi za njih ne znamo. Velika plakata na ulazu u bolnicu i kažu, govori o osmijehu. Kaže, mali gest koji mnogo znači. Tako je plakata. Mali gest koji mnogo znači. To su ljudi shvatili. Ali su to muslimani znali prije 1400 godina od momenta kada je Boži poslanik rekao Ebu Zarru, Ebu Zarre, ne mogu da pocenjuješ bilo kakav vid dobročinstva, makar da sretneš brata muslimana vedrog i nasmijanog lica. U drugom rivajetu kaže, vedro i nasmijano lice je sadaka. Ko je najprioritetniji da mu daš sadaku? Pa žena da dadi mužu i muž ženi. Znači kad dođeš na vrata da se nasmiješ toj svojoj hanumi, da se ona nasmiješi tebi. Svi mi znamo kada odeš u onu radnju tamo negdje ili eventualno neko putuje avionom ponisti Ardese, ona se tebi smije, kezi, zapare, ali džaba mora, ona zna da je to posao i zna da to ljudi tako su standardi. Uđeš u neku radnju u Banja Luci, svi znaju on tebe bi volio ubit više nego išta, ali pošto nije vrijeme ubijanja, sad je vrijeme da ti uzme pare, izvolite, kako ste, dobar dan, šta ćete kupiti, daj nam pare, voz i tako. On tebe toliko zastini svojim osmijehom, ti i ne planiraš, tjesna ti košulja, uska, ne sviđa ti se boja, ti kažeš daj za motan, nije vezi, oni će nekom nabaviti. Ali osmije kultura. Također, uljepšavanje glasa. Ovo nema šta se tumačiti. Znači, ženski glas inače, bez uljepšavanja je problematičan a pa pogotovo još kad se uljepša, onda je veći belaj. I žena treba da zna, to je jedno od najjačih oružja koje ona posjeduje. I e, zamislite sada kad mi počeli to već prakticirati. Malo prije smo rekli lijepo ime i sada nježan glas. Pogledajte sad, na primjer, hoćemo da prvo samo jedno prakticiranje da žena zove čovu lijepim imenom, macan. Hajde da rekli. Znači, zove ga macan, ali ne uljepšanim tonom. Macani! <laughs> Ali šta ako mu kaže uljepšanim tonom? Ja to ne mogu se ni reći, onda ću nekim Žalostno je opet što, što naše žene današnjih doba to znaju, ali ne sa siromasima muževima. Odeš u apoteku, odeš na šalter u socijalnom, izvolite šta ste trebali gore, dole, to je mehko, to je fino, to je tanko, ti bi to naravno prelio, ali kad dođeš kod kuće i kad tvoja na tebe zagromi, jedan ti kolač. Znači, jedan od načina kako žena može pridobiti srce svoga muža jeste blagim, lijepim obođenje sa njim. Također stvari koje su interesantne spomenuti jeste da žena treba da pazi na svoga muža tako što će posvetiti pažnje sebi i svome izgledu. I to kome? Za muža. Da žena pokaže mužu da ga voli tako što će onog momenta kada on dolazi kući ili ne mora dolaziti kući, da će se ona nekada posvetiti njemu i srediti njemu. Nažalost, kažem, opet živimo u vremenu žena kada izlazi napolje, sredi se, skotskaske našminka se, počešlja se, obuče se. I kome se pokazio? Pokazuje se ulici, tamo taksistima i ostalim. Čovjek jadni kada dođe kod kuće, ona uvijek traljava nikakva. A šta će osjetiti on? Pa ja sam neki tamo drugorazredni insan u ovoj kući. Jel se sređuješ ulici ili meni? Kome sam te ja doveo? Znači, žena treba da pazi na svoga muža na način što će se njemu sređivati. Hvala Allahu šerijatu, znači žena u kući može da nosi šta hoće. Odeš onaj Azel Fran za dvije marke, kupiš kakvu supnju i kakvu potkošu, dvije marke i slediš se svom mužu. Ništa da glava neko šta za dvije marke, ali znači muž kad dođe da mu oči stane. A je hvala Allahu, u šerijatu je to dozvoljeno. Žena u kući smije nosi šta hoće. I usko, i kratko, i šareno, i crveno, i sve što postoji. I znači to svakako to svakako budi ljubav kod muža. Čovjek dođe, vidi, Hanuma se počešljala, srijedila, namirisala, lijepo obukla. Pa normalno da ga nije voljela, ne bi to činila. I samim tim njemu da, do znanja daje indirektno, pa vidiš li šta ja radim, pa vidiš da te volim, da te pazim, da i ti mene volim. Također, zadnja stvar, odnosno predzadnja, pokornost mužu u svemu što nije u koliziji sa vjerom. To je također jako oružje kod žena. Da, ja znam da je to malo i teško. Ali žena na taj način, rekli smo, hoćeš sreću, moraš nešto žrtvovati, moraš nešto ostaviti. Sve što nije u koliziji sa vjerom, žena je obavezna se pokori mužu. I na taj način žena može da pridobije ljubav svoga muža svakako. Kazali smo malo prije, onaj Citirali smo na hadis četiri stvari žena koja bude činila, bit će joj kazano uđi u džennet na koja hoćeš vrata. Jedna od tih stvari jeste pokornost mužu. Sve muž dok traži od svoje supruge nešto što je dozvoljeno šerijetom, ona treba da mu se pokori. Jedna od stvari koju islamski učenjaci baš spominju u ovom poglavlju jeste kada je pozove konkretno u krevet mora da mu se odazove. Osim ako zato postoji šerijatski razlog kao što je bolest ili mjesečnica. Kaže Allah poslanika alaihi Saratu wasalam, kada muž pozove suprugu u postelju, a ona to odbije i muž zanoći srdit na nju, proklinjuje je i sve dok ne osvani. A u drugom rivajetu vjerodostojnom kaže srdit je na nju onaj koji je na nebesima. Sve dok se ne osvani. I tu je logika, lako je to shvatiti. Ja moram opet, izvinjavim se na tim nekim onaj izrazima, ali mora da znamo da živimo u teškim vremenima. I čovjek ide dok prođe kroz ulicu, on vidi stotinu nekih žena i dođe kući i on jadni počne da se malo nabaciva na svojoj supruzi. Kaže, ja debo vam pusti me, kaj nisam popeglala veš, pa nisam oprala suđe, pa, de, pa djecu, pa jadnik, on, kad će on duš na Znači, žena treba da shvati stanje svoga muža, a i muž ženi. Ne bi sada da govorim ovdje o fikskim pravilima i pitanjima, a malo je muškaraca koji znaju da tri mezeba kažu da i žena kada pozove muža treba da je sve da zove. I to pod obavezno. Znači, pravednost. Tri mezeba od četiri. Osim ako niste šafijskog mezeba, oni kažu da nije obavezno. Također, drugi put ćemo opširniji o tom pitanju. Sjedna stvar ili šesta i zadnja stvar kada su pitanje savjeti za supruge. Supruga može zadobiti ljubav svoga muža zadovoljstvom sa njegovim materijalnim stanjem. To je veoma bitna stvar, naročito danas. Ako žena vidi da njen muž se trudi, ali jednostavno znači nafaka je tolika kolika jest. Ne treba da ga siroma pritišće više nešto treba. Pa vidi komšija kupio, pa vidi onaj komšija kupio, pa kad ćemo mi, pa odoše nahač, pa odoše u neum, da liječi reum, pa odoše ovu, pa odoše ono, pa oni kupili trojku, mi još vozamo keca. Tu imaju dvije greške. Prva greška je Allah je ljudima ograničio na faku. I treba da budeš zadovoljan svojom na faku. Jedna greška. Druga greška. Zašto se ti ne natječeš sa komšijom u duhovnom pogledu? Zašto ne kažeš, vidi komši je bolan. On naučio deset džuzeva, a mi nikad u životu nismo još ni džuzame prešli. Ha, samo sa ljudima natječemo u materijalnom pogledu. Zašto se ne natječemo sa njima u moralnom pogledu? Pogledaj kako se njih dvoje slažu, kada ćemo mi tako lijepo živjeti. Pogledaj ovo, pogledaj ono. Znači greška je, a druga, ajde ne znamo, treća greška koja se vezuje za prvo pitanje, ako je komšija dobio više para i više ima na faki, znaj da će više i odgovarati. Jer na sudnjem danu se odgovara za imetak dva puta. Odakle si zaradio i gdje si potrošio. Znači što imadneš skromnije ako Bog da, bit će i vaše polaganje računa. Zato kažemo, žena treba da pazi na svoga muža tako što će biti zadovoljna. Ali ne treba znači, čuvo cijeli dan leži, žena treba biti zadovoljna. aj ti malo radi, pa onda ćemo biti zadovoljni. Znači, čovjek treba da radi, da se potrudi, ali onog momenta, znači, kada ne mogu više, to je to. I za kraj, nećemo dužiti nekoliko minuta, samo tri savjeta za braću na putu ka braćnoj sreći. Prva stvar, muškarci trebaju, ako postoji potreba za tim, da svojim suprugama pomognu u kućanskim poslovima. Ja znam da sad vi bi mene gađali paradajzom, ali ne može, braćo moje, draga. Pomagao je onaj koji je bio bolji od mene i od vas. Pomagao je Allah poslanik Muhammed alaihi salatu Kaže Aisha radijallahu ta'ala na umirodostrom Madisu, kaže, Boži poslanik usluživao bi svoju porodicu. Usluživao, on bi njih pazio. On bi, znači, onaj radio kućanski posao. Kaže, a kada je izučio Ezan, otišao u dućanju. Poslanik, poslanik, ali je pomagao u kućanskim poslovima. U drugom rimajetu kaže Aisha, Allaho poslanik je bio obični insan. Musao je deve, kuhao je ranu, ušivao odjeću. Sve radio. Zato kažem, ako hoćemo u sreću, naročito ako postoji potreba za tim, da čovjek pomogne svojoj supruzi u kućanskim poslovima, Normalno, tako će i njemu supruga pomoći u njegovim obavezama. Druga stvar, čovjek treba da pazi na zdravlje svoje supruge tako što kada ona izrazi želju i osjeti potrebu da ode kod doktorice, onda će on to ispoštovati i omogućiti. I to sigurno jača njihove veze i stvara harmoniju u braku. Zamisli, kaže žena, ovo bolest, da sam trajan doktor. Ma daj, pusti to drugi put. Prvenstveno, možda zaista postoji potreba. Druga stvar, šta će doći šeitan? Šeitan ima iskustva od, od koga? Od Adema do danas. On ju uzima šapi. Eto, vidiš. Hoće da te se riješi. Da prije umriješ pa da se ponuži. Znači, čovjek ne treba dozvoliti to, već treba onog momenta kada supruga izrazi potrebu za odlaskom kod doktorice da ju to ispuni i sigurno će to ukazati njoj, njoj će na taj način pokazati da ona vrijedi kod njega. Ma nema, pazim te ko vodu na dlanu, trebaš kod doktora, idem.